Chunka iskainio KAH capítulo. Iskai uya kaimanta. Waranjantin waranjantin runakuna tanjanakusten Jesuspa nerja huñunakaramuptinmi, puntataja disipulunkunata kuna KUNAPA JUNCHONG MANTA UTAK ISKAI uya MANTA Imapas pakasqa kajkunaqa hawachisqam kanja. Chhaynataqmi mana mas pas yachasqa kaqkunapas yachasqataq kanqa. Tutayaypi rimasqaykichikpas punchawpi uyarisqam kanqa. Wasi ukupi upallalla rimasqaykichikñataqmi wasipa altusninmanta willakusqa kanqa. Cuerpo wañuchiqtaqa mana manchakunamanta. kuna. Amaya cik manchakuychikchu runa wañuchiqkunataqa. kutaha manam imanang imananmankuchu. Nyuhami chaga kichik, pin manchakuna ikichikta. Manchaku ichik hawa nyora chispa uiña ikastigo man huishu ikohta Manachun pichha tapaz tapas rantikunko, asho lihe dios hamai han tapas manam hunjaruncho. Hamkuna paha, chukchay kichik pas liapalian miyupas hakachkan. Chaynaha, amaya manchaku ichikcho. Hamkunaqa pichin Dios manta balekmi kankichik. pa favorninpi kunamanta. Uyariwaichik. Runakunapa hayllampi Dios Manta Diosmanta Dios pa' Diospa ninkunapa hayllampi willakusaq nyugapa kasqanta. Runakunapa nyugapas Dios pa ángel Diospa ninkunapa Pipas Diosmanta hamuk runapa kontrampi rimaja, pampachaskam kanja. Chuya espiritupa kontrampi rimaqmi ichaja, mana pampachasqachu kanja. Huñunakuna wasikunaman, juzgado juzgadokunaman hinaspa autoridadkunaman pusasuptikichikja, amam llakikunkichikchu imam utaq imaynam rimanaykichikmantaja. Chay ratupi imam rimanaykichikmantaja, chuya espiritum yachachisunkichik. manayuyayniyoq apurunamanta. Jesús tamrunakuna ukumanta hukaqnin nerja. itayani wawqiitayani kapuay herenciata ñuqawan kunampa. nispa. chaime Jesús nerja, yauruna, pitaq kunapa churawarqa hamkunapaq juesnikichik utaq Chainata kanaypaq? Chaynata minerjata. de cuidakuychikyajo lejella manta. Runaqa manam tukuy imayuq karunallampaqchu kawsanan. Kayrikchanachiitayanisqaykichik. Huk apurunam, apu runam chakranmanta sinchillataña kusicharurqa, chaymi tantiyarqa. Maypiñataq churasaq kay kusichasqaytaqa, kaynataya wahai chana iwasita wasita paskaramuspaya, aswan hatuntanya rurarusaq, triguitawan tukuy imaykunata chaypiña waqaychanaypaq. Inaspam kikillayta nikusaq. Achkallañam tukuy imaykunapas, unay watakunapaq kapuachkan. Kunanja samakuspaya mikukusaq, upiakusaq, inaspa nispa. Ichaga Dios mi paita nerja. Mana gruna, Kunan tutapunim wanyurunki. waha nispa. chainan pasarunga kikillanpaq maskaq Dios Diospaq ayllanpiqa kachkan pasaypaq mana imayuqmi. chikmanta. Diospuni mi, disipulun kunata nerja. kichik. Amaya y mikunaykichikmantaqa vida pachakunaykichikmantaqa. Mikuimantapas astawan jabalin vidaykichikmi, cuerpuykichiktaqmi pachamantapas astawan jabalin. Javarichik kukunata, Paykunaqa manam tarpunkuchu, netaq kusichankuchu. Manataqmi trujinkupas netaq tajinkupas kantaqchu. Chaywanpas paykunataqa Diosmi mikuchin. Qamkunaqa urpikunamantapas aswan balegmi kankichik. hu afanakuspaqa afanakuspaha kuchusta Chaylatapas manaruraita papas atichkaspapas Wakin kajkunamantaqa imapaqtaq llakikunkichik? Hawarichik waytakunapa uñasqanta. Manam llamkankuchu, kankucho. puchkankuchu. Ichaqa kichikmi. Rey Salomonpa sumaqllawan Pachakuh kachkaspapas, manam huknin Waitahinayapas hinallapas pachakurhachu. Yawpi runa runakuna. Purumpi waitakunaha, kunan sayachkaspapas Pajarenha ornupim kañarachikun. Waita kunatapas Dios pachachichkaspanqa, manachum qamkunatapas pachachisumkichik, qamkunaqa amayallakikuychikchu, imataraq mikusun, imataraq tumasun nispaqa. Amataqya ancha llakisqallañaqa puraychikchu. Tukuy inastinpi Dios mana aduraqkunam, tukuychaykunamantaqa afanakun. Qamkunapaqa kachkanmi taytaykichik, Paimi achan tukuy imapas pisipususqaykichiktaqa. Maskaychiqa Diospa munaychakusqantaya, mi husunkichikmi tukuy ima pisipusuqnikichikta. Anaq pachapim rikisataja churana. ikuna... amayaman chikchu... Asliya kaptikichikpas, Dios taytaykichikmi munaychakusqanta quykusunkichik. Kapuqnikichikta rantikuspaya, mana imayuqkunaman huychik. Chaynata ruraspaqa, anaqpachapin mana mawkayaq wayqaman, mana tukuq kapuqnikichikta juntachichkankichik. Chaypiqa manan pipas asuykunchu suwanampaq, manataqmi puyupas kanchu tukunampaq. Tukuy kapuqnikichikpa kasqanpim, sunquykichikpas kanja. Hawan hawanlla Jesusta suyanamanta. Listullaya kaichik michiruikichik tapas ratachispa. Casamiento manta patron ninku kutimunanta suya runakuna hinaya, hamkunapas kaichik. Chaynapi chayaramuspan punkuta takamuptin, chaylla kichanaykichikpah. Mayna kusisham, rikchachkakta patron nimpa tarikamushan servientikunaha. Chihapta punim nikichik. Patron ninku allichakuykuspanmi, paikunata misapiti aikachispan, y impone servenja. Chaupe tataña, otak achikiachtaña patron cotemuspan, suyagnen servienten tari koptinga, ancha cosisham kanjako. Yachay chiquiacaita. Sechum waseoh yachangman, imay ora suahamunanta, hamunanta, aspaja manacha sua con mancho. Chaynaja hamkunapas lestullaya Dios manta hamogronaj, mana piensas haikichik oram. Allen mantawan mana allen Manta Pedron tapocorja. Señor, kairik chanachi es haikeja, Ichayapayan ichallapallan runakunapajuancho, nispa. chaime señor ñatag nerja. Hamkunaja allen confianza mayordomo hinaya kaichik. Paita patron patrón Serviente masincunata, imam orapi mikuchinampaj. Ancha pa chay runaqa, sichumpatronnin kutimuspa chayna rurachkaqta tariykamuptinqa. Chihaptapunim nikichik. Patronninqa churaykunqa, tukuy kapuqninkunapiña nanachikunanpaqmi. PAHMI sichu, mana allin sirvienti kaspa ninman. una unamunjaraqmi, nispa. Inaspañataq sirvienti masinkunata majaita HAYARISPAN Opia opiakunman, inaspa sinkakunman. Chayna runapaqqa patronninmi kutiramunqa mana suyasqan punchawpi, inaspa mana yachasqan urapi. Sinchitam kastiganqa mana iñiniyuqkunatawan kuskata. Patronninpa munasqanta yachachkaspan, mana alistakuq hinaspa mana kasukuq sirvienteqa sinchi kastigasqam kanja. Patronninpa munasqanta mana yachachkaspan, imapipas falta faltakuruq sirvienteqa Pisilla ham kanqa. Achka kunaja, achka ham kanqaku. Achka haruna mantaja, achka tataqmi mañana. Jesusqa runakuna rakinachi hamusqanmanta. Ñuqaqa ninatam kay pachaman apamurqani. Chaynaqa maynatam nyakari Nyakarina Ñakarinayraqmi kachkan. Chaymi mangias kachkani, compleconancama. Kerenkichikchu hamusqaywanqa awqalla kanaykichikta ñuqaqa rakinakuytam apamurqani. mantapunim, wasipi pichqa kaqkuna kanjako, kimsam Kimsami iskaypa kontrampi Kanja, kimzapa kimsapa kontrampi. Taitam contra Nakunja, Mamam warmi wawanwan kontranakunqa. chaynatahmi suigrapas tiempo TIEMPO KUNAPI Juan cuenta manta. Jesús mirunakunata nerja. Entepasihaykunan laumanta, uyurikurimuptinmi En Inaptingmi chayman hina paramun. Jechua laumanta wayramuptinñataqmi, En Inaptingmi chayman hina rupamun. Iskayuyakuna. uyakuna pipas chaynatah kay pachapipas kajkunata y imaynam tiempo kananta yachankichi. Kunan tiempopi pasakuqmanta michaga mana cuentata Manara juzgadoman chayachkaspa, kunamanta. yanakunamanta. Kichik hamanachu Alin arregloman hina allichawaqchik, Kihakusuqnikiwan rispaqa ñanllapiraqya yana kurui Chainapi juizman ama entrega sunaykipa. Guardiaman juez entregaiko suptikeja, karcelmanmi Chayman Chaymantaqa manam lluqsinkichu, debikusqaykita pasaypaq paganaykikama.